بوك تو نوفنتا e cinco คำสันธานสอง conjunções dois เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ há quanto tempo é que ela não trabalha ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ desde o seu casamento ใช่ sim ela não trabalha desde que se casou ตั้งแต่เธอแต่งงาน desde que casou ela já não trabalha mais ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน Desde que se conhecem, eles estão felizes. ตั้งแต่พวกเขามีลูก Desde que têm crianças, eles saem pouco. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Quando é que ela vai telefonar? ขณะขับรถหรือ durante a viagem ใช่ ขณะที่เธอขับรถ sim enquanto ela está a conduzir เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ ela telefona enquanto está a conduzir เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Ela vê televisão enquanto passa a roupa. Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. ดิฉันมองไม่เห็นเลย tá, Eu não vejo nada quando estou sem óculos. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Eu não entendo nada quando a música está muito alta. ดิฉันไม่ได้กลิ่น Eu não sinto cheiro nenhum quando estou constipado. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Nós vamos apanhar um táxi se chover. Nós vamos fazer uma viagem à volta do mundo quando ganharmos na lotaria. ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา tá, Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco. กรุณาไปที่ www.